Dis woensdagmiddag en dit beteken dis tyd vir treffers van Toeka tot Nou. My naam is Ludwig Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na muziek vanaf die 50er jare tot en met laas week. Een hartelike welkom en allemaal wat ingeskakel is. Sit achter oor, skop die skoene uit en keir lekker saam vir die volgende ongeveer 2 uur. love it. Eh, Tula Klaak, waar daar vir ons ons inleiding lekkie sing, en vandagse program gaan praat ons met die uh, 1970 matriks van Paul Erasmus Hoorskool in Senekal, en uh, die versoeke wat hulle vir my uh, deurgestuur het, is waarna ons gaan luister. Nou, uh, ja, ons gaan nie tyd mors nie, kom ons kop af, ek dink, hallo, uh, uh, Judy Bester, ek sien so ver as jy die enigste wat nog geantwoord het op uh, WhatsApp, uh, die ander kan so dier die loop van die program saamgesels wanneer jylle uh, eh, op uh, lijn kom en wanneer jylle saamluister. Uh, hier gaan ons met die eerste ene en ons luister dan na Red Rubber Ball is een poplied geskryf dier Paul Simon en Bruce Woodley van die Seekers en opgeneem dier die uh, The Circle wie sy weergave nummer 2 bereik het op die Amerikaanse billboard Hot 100. Suid-Afrika en Nieuw-Zeeland in Canada het die liekie nummer 1 bereik. Retribbebol word gesing vanuit die perspektief van een man wat een opvindende verhouding verlaat waarin sy maat om nooit veel aandacht uh, of toegeneendheid gegeet nie. Hy sien nou na die uh, toekomst uit met een positieve houding.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 Ons stap aan, uh, as uh, Brampie ook daar is, uh, de jury bester, sê, uh, vat om vir een slowdance, met die volgende ene, ons luister na Jim Travis Reeves, hy is op 20 augustus 1924 in Galloway, Penola County, Tex is gebore, sy pa het gesterf toe hy nog jonk was en sy ma het hulle een eh, groot gesin onderhou dier in die velde te werk. Vroeg in sy lewe het hy die liekies van Jimmy Rogers geluister, hy het uh, op die ouderdom van 5 jaar een kitaar by een olieconstructiewerker gekry, wat ook toe vir hom die basis akkoorde geleer het. Op 9 doen hy sy eerste radio uitsending van 15 minuten op een Shrevport radiostasie. Jim Reeves met die gouwe stem sing die een wat hy baie bekend voor is hier in die vroege jare en dit is Adios Amigo. Adios Amigo Adios The road we have traveled has come to an end. When two love the same love, one love has to lose, and it's you who she longs for, it's you she will choose. Adios compadre, what must be, must be. Remember to name one muchacho for me. I ride to the Rio, where my life I will spend. Adios. compadre, let us shed no tears. May all your mananas bring joy through the years. Away from these memories, my life I must spend. Adios, amigo. Adios, my friend. Een van die syverste mans stemme wat daar nog ooit was en die mees herkenbare, as mens hierdie stem hoor, dan weet jy, dis Jim Reeves, immer groen, en uh, ja, uh, eh, gouwe stem is een goeie beskrywing daarvan, ongeforceerd, net straight forward, sing die man. Alida, nou wat is jou getrouwde van nou weer, uh, eh, ja, die uh, Alida van Rensburg, van destijds, wat in, uh, nou in Rustenburg blij, Ons beweeg aan na jou versoek, ek het reden om te gloe, jy is ook ingeskakel. Die Tremeloos is een Engelse groep wat in die 1958 in Dagenham Essex gestig is en uh, steeds vanaf 2016 actief, uh, eh, 2006 actief bly. Hulle was uh, deel van die Britse muziekinval waar hulle prominent geword het. Hulle het die uh, gevorm as Brian Poole and the Tremolos. Die spelling Tremolos met die OES uh, is vroeger, uh, is vannig verander van die, uh, as gevolg van een spelfout in uh, Oost-Londense courant beïnvloed dier Buddy Holly en The Crickets. Brian Poole en The Tremolos sing soos jy aangevraag het Alida My Little Lady My Little Lady about my baby, a perfect little lady. I think about her shiny golden hair. I've never been a dreamer, but every time I see her, I start to float away into the air. in the morning without a single warning. Before I finish yawning, she's there. I think about my baby. Tremeloos met My Little Lady. Ek hoop julle het allemaal julle kleinkinders daar by julle, dat hulle kan hoor, dit is hoe ouma en opa gesokkie het. Nie op die briels of uh, soos julle al ewig skimp nie. Uh, ons was op een wakker klompie mense gewees. Nou stap ons aan weer op uh, Judy's lys. Nou hierdie keer is het Judy Swanepoel, uh, ook een van ons kleinkinders wel groepie wat gereeld ingeskakel het in die verlede uh, en sy het aangevra for Jax and a Jill se Hi Casanova. Die Suid-Afrikaanse groep het in 1964 ontstaan en was ontvankelijk bekend as The Nevadas en toe later as The, the, the Zombies. Voordat hulle uh, eh, Dennis Lynn by hulle aangesluit het en van toe af is hulle bekend as For Jax and the Jill. Hulle eerste plaaslike groot treffer was Timothy. Ek dink hulle was voor uh, Karika Kesenkamp. Uh, ja. En met Master Jack het hulle gestuig tot die 18e posiesie op die Amerikaanse billboard Hot 100. In die jare was dit verskrikkelijk moeilik vir die Suid-Afrikaanse groep om op die Amerikaanse uh, billboard Hot 100 te verskyn. Ons luister nou na Glennis Lynn en sy sing vir ons Hi, Casanova. Hi, Casanova. stop hy soms so skielik die prachtige Glennis Lynn van 4 Jackson en Jill met Hy Casanova. Sy het vir my een prachtige Afrikaanse accent, die dame, wanneer sy in Afrikaans gesels. En uh, ja, ons beweeg aan, Elsa, Elsa uh, Dupree en, uh, wel, sy is nou Elsa van Wyk, uh, hulle is vandag dier na een of ander iets daar by die kus, uh, ek hoop sy is ingeskakel, sy is uh, redelijk gereeld ingeskakel, uh, en sy het aangevra, my friend The Wind, dit is een liekie van die Griekse sanger Demis Roussos, dit is in 1973 as een solo vrygestel, die liekie is opgeneem om Roussos' album Forever Young te uh, of nee, Forever and Ever, <laughs> Forever Young, dit was eh, iemand anders, nee, uh, van 1973. Dit is geskryf dier Elek R. Kostandinos en Stelios Via Via Nos, maar is ook een Spaanse taalversie met die titel Mi Amigo El Viento. Eh, Demis Roussos doen My Friend, The Wind. Geniet om. Thank you. so much. Roussos met sy unieke stem, al het hy nou in Egypte groot geword, eh, hoor mens duidelik die, die Griekse invloed van sy ware wortels wat deerkom. Prachtige sing en man, ek sê die man, eh, ek weet nie, eh, daar is nie een klas vir sy stem in die mans stemme nie, so ons noem hom maar een sopraan. <laughs> Oké, okay, ons stap aan na Eh, kom ons kyk eers hier so gauw op ons WhatsApp, het ons vir Ria Nodee, en sy sê ons speel mooi muziek, baie dankie Ria, ons uh, is so bly ook dat jylle ingeskakel is en ons gereeld ondersteun. Marie-Louise Swanepoel, uh, ek verstaan, jy luister ook saam, baie dankie daarvoor, en Jenny, uh, ja, jy luister saam terwyl jy wortels inlee. Nou wonder of mens gepikkelde wortels kan maak. Uh, het sal interessant wees. Ek geloof mens kan, hoekom nie? Ek geloof mens kan alles pikkel, wortelbier. Oké, <laughs> Okay. <laughs> ons stap aan, ons gaan na Chris Andrews toe. Christopher Frederick Andrews, gebore op 15 oktober 1942, is een Engelse Duitse sanger, liedjeskrijver, wie sy muzikale loopbaan in die laat 1950s begin het. Andrews is in Romford, Essex, Engeland gebore en het teen die middel van die tienerjare uh, sy eie groep The Chris Rival and The Rivers gevorm. Op 14 maart 1959 maak hy sy televisiedebiet op eh, die uh, eh, ouboy vertooning. Chris Andrews, sê, I'm her yesterday man. Douglas Andrews, boobas, liekie skryver wat hy is, het hy hierdie vir homself geskryf en hy vermaak ons daarmee. Met yesterday, I'm, her, what, I'm your yesterday man. Annetje Forrie, ek weet jy, vroeger jare was het in Van der Bijl en jy, leef, uh, jy, jy, jy het getrek na Port Elizabeth toe, Die volgende ene, wat is dier jou aangevra, jy wil luister na Gert Smit. Hehe, nou wie is Gert Smit? Hy is volgende op die lys en hy is uh, in December 1944 in Kreersdorp gebore. Sy eerste talentcompetitie het hy op ouderdom van 15 by die Little Top in Durban gewen. Wonder hoeveel van julle onthou nog die Little Top? wat daar in Durban en uh, wat was die ou oomie met sy uh, foto al uh, eh, atelierkie daar so ei, het was so lekker die lekker daar van Durban nou, ok, Gerkie Smit dit is natuurlijk Jean Rockwell Jean Rockwell is in 1998 uh, oorlede na een paar een jaar voor dit met kanker gedeagnoseer is. Sy eerste groep was The Blue Angels, wat later in 1963 The Falcons geword het. Voor solank as, uh, wat ek kan onthou, was Gene Rockwell maar net altyd in een rolstoel geweer. Uh, alhoewel hy gedierende sy optreders verkies om te staan, wat hy nie verlang kon doen nie dalk weet iemand wat luister, hoekom hy in een rolstoel was, ek het al uh, sal waardeer as julle my kan laat weet, want ek het nou al op die Google en op internet en oorals gaan soek, dat nergens sê dit hoekom Gene Rockwell in een rolstoel was nie. Dit blyk een goed bewaarde geheim te wees, en uh, ja, allemaal het seker geraai wat hy gaan syng, want hierdie was vir hom een baie, baie groot treffer en met soveel deernis en emosie word het gesing. Annikie Forrie, vir jou sing Jean Rockwell Hot. Kadoem, kadoem, luister die muziek wat die klop van die hart nadoen. just ain't There's no hope for us. She don't care the way that you do. Yes, I'm telling you. There's no hope for us. She don't care the way that you do. that you do. Yes, I'm telling you, heart. You, you, you drive me crazy. I'm telling you, heart. We'll, we'll, we'll find somebody new. Oh, Dis nou sang met oorgave daai. Hy het nou redig om so ingeleef in die liekie. Uh, geloo, dit is 90% van die rede dat die liekie so baie gewild was in sy jare. Gene Rockwell of dan Gert Smit met Hart. Tony Christie is geboor op 25 april 1943 en hy is een Engelse muzikant, sanger en acteur. Hy is eh, bekend vir sy opname van Is This The Way To Amarillo? wat een uh, eh, dubbele Britse treffer sukses was. Hy woon vir baie jare in Sheffield waar hy en sy vrou Sue gebore is. Christy tree gereeld op by werksmannese clubs of op die verhoog. Tony Christie sê, I did what I did for Maria. Maria. This is the last day that I'll ever see. Out in the courtyard, they're ready for me. But I go to my Lord with no fear. Cause I did what I did for Maria. the sun going down. All the windows were barred, there was no one around. For they knew that I'd come with my hand on my gun and revenge in my heart for Maria, my dearest departed Maria. Take an eye for an eye and a life for a life, and somebody must die for the death of my wife. Yes, I did what I did for Maria did what I did for Maria. Laughter echoed across from the end of the street. There was the man I was burning to meet, and my mind was so calm and so clear as I took my revenge for Maria. And he fell to the ground, raising dust all around. But knew he was dead long before he went down. It was quick, it was clean, made it easy on him, which is more than he did for Maria. When he did what he did to Maria, take an eye for an eye, and a life for a life, and somebody must die for the death of my wife. Yes, I did what I did for Maria did what I did for Maria. Sunrise, this is the last day that I'll ever see. Out in the courtyard, they're ready for me angel, my Lord, with no fear. Cause I did what I did for Maria. Take an eye for an eye, and a life for a life. And somebody must die for the death of my wife. Yes, I did what I did for Maria. I did what I did for Maria. Take an eye for an eye, and a life for a life. Tony Christie, hy skop die liekie sommer af met This is the last day that I'll ever see en dan weet mens, <laughs> hierdie ookie is diep in die moeilikheid. Iets ernstig het hy gedoen of iets ernstig gaan met hom gebeur. Dit was Tony Christie of uh, ja, dit was Tony Christie ons, ons het nou, net nou het ons vir Tony Orlando, hierdie was Tony Christie uh, en ek wil nie door mekaar raak met die twee van hulle nie. Hy het gesing, I did what I did for Maria. Is de kato word op die uh, eh, muziekblad aangeduid dier een kolliekie boe of onder die noot of note wat stikkato gespeel moet word. Nou, ek weet nie baie van muziek af nie, maar uh, ek is bezig om jylle les te gee hierso. En uh, dit beteken, hy moet apart van die ander note gespeel word, kort, flink en uit mekaar. En ek weet sommer, daar is baie van julle wat nou al uitgevier het waarna ek op pad is. Die manier waarop Solomon Burke oorspronkelijk die liekie Cry to Me in die uh, blues genre gesing het, uh, klink heel te mal anders te, uh, eh, het uh, klink totaal anders te, as wat die staccato's met die liekie gedoen het toe hulle naderhand oorgevat het hier in die laat 60s, vroeg 70s. Nou, ek nooi julle, nou, moet nie stil sit nie. Slowdance, griep enig iets wat daar na by jou oos al is er die mop, of die klein hoinkie, of uh, ja, en slowdance saam, stilstaan, pys, wieg, kop teen kop, en uh, dan luister ons na Cry to Me hy was baie populair in die 60er jare, uh, ja, toe die 70 matrix nog op en wakker in die skierdanse en sovoorts. Uh, eh, ja, hierdie uh, uh, Cry to Me was een van die min wat hulle vastdanse gedoen het. Die rest was als losdans en skop en jive en uh, maar oké, okay, hier is die staccatoes en hulle sê Cry to Me. Thank you. you feel like crying? the smell of perfume. Don't you feel like crying? Tomatoes, uh, glo meeste van julle van daardie jare sal hulle onthou, en uh, ja, weet julle dat die twee manne weer by mekaar gekom het, of wel twee van hulle, weer by mekaar gekom het en maak weer muziek, nou nie, uh, <laughs> eh, daar is niks fout met die enthousiasme nie, maar die energie uh, is uh, so'n bietje tekortkomend, wanneer Loppie verhoog verskyn, maar ja, mens kan sien hulle probeer hulle best, en dan, ja, daar was ons destijds een van die groep het getrouw met uh, een of ander Arwana. Arwana, man, wat was die vrou so van? Sy het gesing die liekie uh, Zanzibar. En uh, ja, ek het nou die dag toe praat ek met uh, Brian Legas van, uh, van die stikkatoes en ek vraag hem toe of hulle nog contact het met uh, Arwana en hy sê vir my, hy gesels wekeliks, elke week gesels hy nog met daar. So ja, die groep uh, eh, het nou weer een comeback gemaakt en uh, hulle vat het op een la pas, maar en, eh, hulle doen hulle ding. Nou, ek hoor Piet Venter van uh, Pretoria, wat is hy voorstad, ek kan nou nie onthou nie, maar uh, hy is ook nou ingeskakel en dankie dat jy vir uh, Betty de Kok van Zandbaai gehelp het met die uh, rechte uh, wat <laughs> noem is het link om uh, in te skakel, so Betty de Kok van Zandbaai, baie welkom hier so by ons, en dan ook Piet Venter, uh, ek glo, jylle gaan lekker luister, ons is nog nie eers halfpad nie, en uh, die dinge raak warm. Ons stap aan na Tony Orlando, wie op 3 april 1944 as Michael Anthony Orlando Casavitis gebore is, Orlando is in 1960s aangeteken as vervaardiger en hy was ook suksesvolle muziek uitvoerende beambte vir Columbia Records. Terwyl hy as muziek uitvoerende hoof gewerk het, kon Orlando nie sy naam aan enige Likie koppel nie, aangezien hy vir uh, uh, April Blackwood werk, wat die opname onder sy naam sou een professionele belangebotsing gewees het. Nadat producent Henk Medris daarop aangedring het, het Bell Records die enkelspeler of dan die solo Knock Three Times vrygestel en as een likkie wat dier eh, die groep Dawn uitgevoer is om Orlando's posiesie te beskerm. Dit is eindelijk Tony Orlando wat omgesing het onder die dekmantel van Dawn. Ons luister na Knock Three Times. Lekker luister. touches my heart. populaire liekie gewees in sy da, Tony Orlando, Aldous Dawn, met Knock Three Times, Klop Drie Keer. Die ou wat ons nou naast toestaat, Elizabeth of uh, Betty, uh, de kok, uh, ons het net nou so twee of drie van jou versoeken, wat ook op die program gaan wees, en Piet Venter daai, en then I kiste, ek dink het was van Tommy Rowe, uh, ek glo nie, hy is op vandagse program nie, maar ons sal hom in gedachte hou vir die toekomst. Sutcliffe Richard, gebore as Harry Roger Webb, op uh, eh, 14 oktober 1940 in Lucknow, uh, Indië, is een Britse sanger, muzikant en acteur. Hy is die enigste mannelike solo kunstenaar wat in die 1950s, 60s, 70s, 80s en 90s, en ek seker daarna ook, uh, nummer 1 enkelspelers gehad het uh, op die treffersluiste. Richard het sy muziekloobaan in 1958 begin en presteer steeds. Sy naam Richard kom van die Little Richard, die bekende rock and roll sanger van die vroege dag. Sy achtergrondgroep is The Shadows, die beste kitaargroep wat die mens uh, al gehoor het. My heel eerste kenwijsie hier op uh, eh, op my program was Dear die Shadows, hulle het voor, uh, eh, die tijd het hulle uh, Apache was my inleidingsliekie gewees op hierdie program. Nou in 1995 het hy een ridder geword. Dit beteken dat hy Sir voor sy naam het, een persoon wat dier die koningin een ridderskap gegeen word, uh, tussen 1960 en 1963 het Cliff Richard show uh, die, uh, eh, die, die Cliff Richard show aangebied, hy sing vandag vir ons, een van sy heel eerstes, kyk of jylle kan ont, uh, kan uh, saamvoel, of uh, die gevoel kan kry, van hierdie ene, The Young Ones. The young ones, darling were the young ones, and the young ones. shouldn't be afraid to live and love while the flame is strong, for we won't be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? Cause tomorrow sometimes never comes.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 Oh, my darling, can't you see? Young dreams should be dreamed together. And young hearts shouldn't feel afraid. And some day When the years have flown And then we'll teach the young ones of our own Een van die baie baie groot name in die laat 50s, vroege 60s, saam met Elvis Presley en Pat Boone, en toekom die Beatles en toe verander die hele wereld. Maar in elk geval, ja, dit was Cliff Richard met The Young Ones. As hy op hy radiokie, die ou transistorkie, gehoor was, het al wat die meisie is met hulle koppe of met hulle oore dan stuif tegen die transistorkie gesit en luister na hierdie hartebreker Cliff Richard. En uh, ja, hy is uh, eh, steeds aan die gang en steeds een hartebreker was nooit rarig en uh, eh, wel getrouwd of enig iets nie, hy en uh, Olivia Newton-John, wat ek persoonlijk denk hulle is al een prachtige paarkie gewees het, uh, het so op een stadium net een bykie van een vling gehad. En uh, toe kom dit ook op een einde. Nou, jylle wat gereeld luister, jylle sal weet as ons halfpad is met die program, dan is dit Funny Spot wat sy verskyning maak. Nou vandag het ek weer een story van Nathaniel. Hy gesels weer oor die mense wat sommer daar onder in sy tuin wil kamp. Uh, maar uh, ja, ek wil nou nie te veel weggeen. Kom ons laat Nathaniel die praatwerk doen en uh, hy praat oor die mense in sy tuin. Ek woon aan die einde van die doodloopstraat met verskrikkelijk baie bome. Langs my woon een ontzettende kom en echtpaar. Heeltemaal gratis in een huis van iemand wat tydelik oorsee is, maar hulle maak die heel tyd of hulle self die huis gekoop het. Hulle is dis wat ons noem snobisties en bekostigbare kleerkies. Maar die res van die beerd is baie mooi. Die eienaars het hulle veiligheidsmere diep in die eiendomme gebouw met die gevolg is, daar is baie plante, fonteine en gras, en vreemdes of verdwaaldes, dan korkort is een parkie. Hulle parkeer dan, en begin met parkaktiviteite. En dan moet ons oor ons interkom en skree, dit is nie openbare eiendom nie. Mens kan altyd sien wat die type mens besoek jou privaat gras, net aan die manier waarop hulle parkeer. Vervoer vertel vir jou baie, soos bijvoorbeeld kese van voertuig, prijsklas, kleer enzovoort. Maar niks vertel jou meer as skoene of die manier waarop iemand parkeer nie. En vir elke parkeertechniek het ek een term. Die meeste begin met een P. Een van hulle is plonks. Plonks word gebruik wanneer een voertuig so parkeer is dat het lyk of het van boe afgekom het en nie met die pad neemt plonks word ook gebruik in ander onnodige of onverwachte situaties. Gister in die restaurant het hulle plonks my handsak gesteel. Nadat ek die konstabel gecomplementeer het op sy groot blauw lach, het hy my plonks probeer soen. So, kyk ek een nacht by my huis een venster uit en sien hoe een baie ou motorkie plonks voor my huis stel hou, nie? Een kant van die pad, ander kant die skyns in die middel. Verlang tyd gebeur aan niks. niks toe gaan die deur open en een baie ou vroukie klim uit, sy is ongelooflik oud, sy is oud soos in een rolprent. Sy het syke opstaan skouwerkies en haar lijf het begin afzak tussen haar arms en benen soos haar huispak in een verlate gebouw. Toe gaan die ander deur open en man klim uit, hy is nog ouwer. Hy lyk soos een circus gordijn, jy moet hom eers optrek voor ietsie gebeur. Dis eers toe hulle by die kattebak kom, dat ek sien albei is kalfoet en in kortbroeke, en een mens weet mos wanneer daar moeilikheid op pad is. Maar toe die sonbrandolie in die handdoeken verskyn, toe weet ek, ek sal by my hek moet uitbeweeg. Ten die tyd dat ek buiten kom, let die twee handdoeken langs my tuinpaakje en die ongelooflike ouvrou is bezig met dat boonste knoop. Ek sê, verskoon my. Verkoop jy koeldrank, sê sy, en waar is die toilet? ek sê dame, waarmee is julle bezig? Ons is in die natuur, sê sy, en die natuur is in ons. Ek sê julle is in my tuin, en julle kar is dwars in my pad. Hy weet ons nou nie van dwars nie, sê sy, sy oor is dan toe. Hulle het julle familie so met die losvelle. Ek sê dames, julle acteurs, het iemand julle gesteer. Die ouman sit sy vuist op sy bors en begint so weg. Jy maak hom gespannen, sê sy, papa, papa, trek af jou broek, dis al wat jou laat beter voel. Ek sê, dames, jylle gedrank. Sy sê, ons is nudiste. Ons leven lang. Ons kan nie anders nie. Dis net baie moeilik nou, van het ons by die aftree oort is. Matrone wou gister glad nie, ek moet so onder my bloes in die eetzaal kom nie. En sikke goed ontstig om vreselik. Nou moet ons ronddra en soek na plekkies. Ons gaan dood sonder sonder ek sê Pieter Silly gaan dood sonder son. en as hy die broek aftrek, vrek elke ander plant in hierdie bed. Sy sê, dis so ek kom leer ken het, sonder een broek. Ek sê, dame, dis so ek ook my vriende, maak my alles het een plek. Sy sê, ons was vijf jaar oud, ons het langs mekaar gewoon, ons families was armer as woestijnsand op ons erf, was daar net sierstof en karolie. Ons was kaal gehad, daar was die geld vir kleren nie. Ek het vir hom so dier die draad gekyk en gedink, vir jou het ek leef. Maar toe hy nou 12 raak, toe begin hy nou talentvol raak. Toe sê sy pa, hy moet nou broek draad, en die selde tyd, toe begin ek nou, wat hulle noem, richting kruim en toes ek ook onderlap maar ons was nooit gelukkig so nie ons het maar al gaan wegkryp by die klei gat, dan trek ons ons broeke af dat ons net weer kan vriende word met die heel al en toe een dag toe ons nou klaar gegroei is tot waar ons moet wees toe trek ons weer ons broeke af en toes ons ook soma vriende maar toe later toe koop hy vir my die oranjekie En hier is ons nou, nou as jy nie koeldrank het, wat het jy? Ek sê dame, net te begin die ongelooflike ou man sy broek losmaak. Ek sê meneer, ek sê dit nie baie nie, maar jy kan nie nou uittrek nie. Hy moet sê sy, sy sienewies is op ons hele leven lang, by die huis, by die werk, in die verkeer, by die sport, in die winkels, tussen vreemdeling, as jy slecht voel of benauwd of eenzaam, trek net af jou broek, jy moet vir mense sê, dis al wat werk. En dis toe ek opkyk en sien die simpel beren sy tuinhekkie staan oop. Ek sê, meneer en mevrou, hier is wel een paarkie. Amal is wel, kom en hulle het koel, cool. drank los sy maar julle kleren hee. en so trek hulle alles uit, en loop hand in hand af met die pad en in by die hekkie. Die oudste twee mense wat ek in my leven gesien het, ouwer as enige iets wat ek ken. En dis toe ek besef, dis Adam en Eva. Ons amal sy ma en pa. Ons amal sy ma en pa. 10 minuut later kon ek hoor hoe die beheervrou plonks in haar tuin begin gal. Maar Adam en sy vrou le met toe oor. Hulle is terug in die natuur. Hulle het niks en hulle voel niks van die ongelooflike las wat hulle miljoene en miljoene kinders elke dag moet saamsleep. <laughs> ja nee, uh, so gaan het uh, as mens na Nathaniel luisterst, hy maak Afrikaans so een rijk taal. Ja, en uh, uh, uh, ja, ek het nou gehoor by Piet Vender, ek het net nou gesê die uh, Nena Kieste dier Tommy Rau, maar hoe wee, ek was verkeerd. Ja, hy het my recht gehelp daar, uh, dit is uh, Sweet Pea wat Tommy Rau speel en uh, die Beach Boys wat Nena Kieste, maar in elk geval, uh, ok, die Beach Boys kom nie op vandagse program voor nie, ons sal net nou net nou, het ek ietsie van Tommy Rau, uh, eh, dink is Dizzy, uh, ek het hom net ingesit, as om uh, uh, uh, um, uh, ons te herinner aan hoe <laughs> George Moises daar op Port Nolith, dit was moos sy met kriekplaat gewees. Kom ons stap aan, moet nie tyd moos nie nou is ons weer by Annikie Forrie en haar ander uh, versoek. In 1969 was die jaar dat Joe Dolan sy eerste internationale deurbraak gehad het. Hy word onderskryf dier PAI International Etiket met een eh, liekie genaamd Make Me an Island. Geskryf dier die liekies Dio Hammond en Hazelwood. Joe Dolan stuig tot nummer 3 op die Britse top 20s en die Likie het na uh, nummer 1 in 14 lande gestuig. Joe Dolan vermaak ons vandag met sy ander soep betreffe More and More en nou die ou wat hierdie Likie geskryf het, die uh, uh, Hammond ou. Ek het net nou genoem van Chris Andrews wat so uh, een Likie skryver van formaat is. Nou hierdie Hammond uh, was net so oor Yes, as mens kyk vir hoeveel van die kunstenaars hy al liekies geskryf het. Hy is net ongelooflik. Joe Dolan sing More and More, Lekker Luister. Yeah. Joe Dillon, ook op sy dag was hy ook maar een hartebreker gewees met sy dichte uh, wimpers of nee, die wimpers is die wat op jou oor is, uh, eh, wenkbrauwe is die wat boe jou is, ja, met sy uh, donker wenkbrauwe en sy dichte wenkbrauwe was Joe Dillon uh, wat daar gesing het en hy was baie populair in sy tyd. The Righteous Brothers, die gerechtverdigde broers, uh, <laughs> is uh, Amerikaanse muzikale duo, wat oorspronkelijk in 1963 dier Bill Medley en Bobby Hatland gevorm is. Hulle die eerste keer in 1962 in die Los Angeles omgeving opgetree as deel van die groep van vijf lede genaamd Paramours en die naam The Royalty Brothers aangeneem toe hulle, uh, hulle opname loopbaan begin. As het deal, uh, eh, nou, hulle mees actieve opname periode was in 1960s en 70s en na een paar jaar wat hulle onactief was as een deel, het hulle Hatfield en Medley in 1981 weer by mekaar gekom en voortgegaan op die uh, om op te tree tot Hatfield se dood in 2003. Die Righteous Brothers sing een wat hulle baie bekend is voor en julle allemaal ken hierdie ene uh, slow dance maar saam Unchained Melody gryp die een naaste aan jou en dans saam hier kom Righteous Brothers oh, my. is een belade uit die wereld uit, dier die Righteous Brothers. Uh, ek dink amper Betty, uh, is dit nie een van die wat jy aangevraad nie? Jy weet, ek het die fout gemaakt om direct oor te dra die uh, versoeken en uh, dit op hier op my uh, speellijst te sit en sonder om by te sit dier wie dit aangevraas. Dit is een stupid ding om te doen, maar jy weet, ek doen stupid dinge, ek is bekend daarvoor. Uh, <laughs> maar in elk geval, as dit is, dan draak om in jou op. Uh, en dan Joy Schwertli daar, al die pad van Amerika, in Cave Creek, sy het so pas laat weet, dat uh, sy uh, is op die oomlik bezig met die afspraak, sy sal, wel sy was ingeskakeld, sy sal nou weer inskakel, sodra haar afspraak verby is, en uh, ja, die mense luister van einde en verre die wat uh, op, uh, op die uh, stasie uh, sy WhatsApp deurkom en gesels, jylle moet ook net sê van waar af jylle ingeskakel is, uh, dit is altyd lekker om te weet uh, hoe uh, die mense verspreid is, Rian O'Dea, Jenny en uh, wie was die ander ene, uh, Marie Louise, Swanepoel, Olivia Newton-John is op 26 september 1948 in Cambridge, Engeland gebore. Haar familie het verhuis na Australië toe sy net 5 jaar oud was. Ten spuite van haar akademiese achtergrond het sy van vroeg af al belangstelling in muziek en sang gehad en vorm een groep wat genoem word The Soul Four. Uh, saam met sommige van haar uh, eh, schoolvriende. Later treed sy op by haar zwaarse koffiekroeg in Australië en verskyn in verskye Australiese nou Australiese of Australiaanse het ek gaan opsoek wat is reg en vruggies hulle sê vir my al twee is korek, mens kan het so gebruik so hulle uh, verskyn op verskye Australiese tv-programme of Australiaanse tv-programme soos onder, uh, onder andere The Go Show en ook in die rolprint Funny Things Happen Down Under. Nou allemaal weet ons uh, eh, dat Australië is bekend as Down Under. Uh, het hulle gespeel. Olivia Newton-John, een van my gunstelinge, sing ook uh, mooi liekie, wat ek baie van hou, On the Banks of the Ohio. Oh. prachtige eh, Livia Newton-John, elke keer as ek haar luister, is ek van vooraf verlief op haar. Sy is een prachtige vrou, en uh, ja, ek het net nou genoem, dat sy en Cliff Richard so fling aangehaad het, en ek dink, juist oor die rede, dat daar is nie een klat op enige een van die twee sy name nie, hulle is skoon dwars dier, alle mense wat betrokken raak in die uh, kunst, wel, om een kunstenaar te wees in die rock and roll en in die sangweeses en in die rolprintweeses, het so ietsie geraamtekie in die kas, maar hierdie twee mense is syver skoon. En nou, ook in die chorus van haar, die chorus gedeelte, is daar een ou met een verskrikkelike diep bas stem. Nou, die diepste bas stem wat ek al ooit gehoor het, is uh, van, wel, dit is nie Ivan Rebrov nie, hy het eh, die bas stem, maar hierdie ou wat ek van praat is, eh, ek uh, dink is Tennessee Ford, hy doen baie gospel muziek, en uh, joh, die man kan daar maar, jylle moet kyk op uh, YouTube, dan luister jylle na uh, sommer enige van uh, Tennessee Ford se liekies dit is een verskrikkelike diep stem, is ongeforceerd soos Jim Reeves, en, uh, maar ok, ek het net nou genoem dat uh, ons het een van Tommy Rau sy liekies vandag op, en ek het ons specifiek opgesit vir onze George Moises, uh, One Time George, door van Port Nolith, die diepsee duiker, diamant duiker, uh, want dit was sy liekie gewees, toe ons in matriek was, uh, Dizzy van Tommy Rowe. Nou, een sanger wat ons dwars dier die 60s vermaak het, met baie treffers, kort op mekaar, met liedjes soos Veral Dizzy, Hooray for Hazel, Sweet Pea, Much More Love, en Jam Up in Jelly Tight, het op die 7e februari 2018 sy uh, uittrede uit die muziekwereld aangekondigd, Tommy Rowe was dier die jare een groot sensatie, maar het nooit uit sy nate gebars van roem en helder liggies nie. Vandaag syng hy vir ons een van sy eie composities wat in vele lande nummer 1 posiesie bereik het, nummer 8 op die billboard Hot 100. Tommy Rowe syng Dizzy. Dizzy. vrou, soos ek sê, die man wat in die uh, eh, eh, spreilichte of die kollichte uh, eh, verdien het om daar te wees, maar hy het nooit uit sy nate uitgebaars nie. Hy het om, uh, hy was een bykie laid back, hy het omself nie. Nou die volgende ene weet ek, hierdie ene, wie hom aangevraad, en hierdie ene was jy, uh, Betty de Kok, Dreyer, Betty Dreyer de Kok, Eh, van Sandbaai.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 As the snow flies On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. In the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. In the ghetto. People, don't you understand? child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. We too blind to see. Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. In the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, he tries to run, but he don't get far. And his mama cries. The crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun, in his hand in the ghetto. In the ghetto and as her young men die. On a cold and gray Chicago morning, a little baby child is born in the ghetto. and his mama cried. Die tragische verhaal van die man of die baba wat gebore was in the ghetto van Elvis Presley. Immergroen. Hy was een groot fan van Piet gewees. Ek weet, hy het so'n wit Volkswagen kiegerij en met een van hy uittrek types het hy altyd vir Neil Diamond kliphaard gegeven jy hoor hom van door onder in die straat, wanneer hy om die draai kom, uh, met die liekie so, kom ons speel hierdie en aangezien ons dan niks anders vir hom op die speelhuis vet vandag nie, kom ons speel hierdie en vir hom, en dit is Neil Leslie Diamond, is op 24 januari 1941 in die Coney Island gedeelte van Brooklyn. Nou Brooklyn was rarige eh, die achterbuurt is, dit is die, wat is uh, eh, die gebied in Johannesburg, wat die mens dees daar nie durf jou voete sit nie. Uh, ja, maar in elk geval, in New York City is hy gebore. Sy pa Akiba, bekend as Keith Diamond, uh, ek praat van Hilbrau, nou hy wat ek sê in Johannesburg. Uh, <laughs> sy pa Akiba, bekend as Keith Diamond, was een droe goedere handelaar. Beide hy en sy vrou, Rose, was joodse immigrante uit Polen. Die Diamond familie het uiteindelik na, of het tydelik na Cheyenne, Wyoming uh, eh, verskyf weens uh, Keith Diamond's militaire dienst tydens die Tweede Wereldoorlog. Tydens hulle tyd in Wyoming het Neil verlief geraak op die Sing Cowboy Flicks op die met in die vertoonings, met in die vertoonings is natuurlijk die middag vertoonings, by die plaaslike theater. Na die einde van die Tweede Wereldoorlog het Neil en sy ouwers teruggekeer na Brooklyn uit een 9 dollar akoestische gitaar vir sy jaar, eh, verjaarsdag gekry wat sy belangstelling in muziek verder geprikkel het. Eh, die een wat hy vandag vir ons doen is I am, I said. sun shines most the time. And the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know, keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA's fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't my cries. I am, said I, and I am lost, and I can even say why. Leaving me lonely still you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am a sin to no one there, and no one heard at all, not even the chair. my cries. Neil Diamond, baie, baie talentvolle ou. En uh, ja, een ding van Neil is, hy sing nooit die selfde liekie op twee verskillende concerte op die manier nie. Hy het altyd een draai in, of uh, jy weet, is, is, is, ja, die, die opnames is nooit precies die as wat die vorige ene was nie. Susan Jacobs van Amersfoort, jy het aangevra vir uh, Manfred Mann en die een wat hy gaan sing is Who, what, diddy, diddy, do, boy, wat, hoe sing mens die? Uh, uh, Engelse rockgroep van die 60s vernoem hulle na hulle keyboardspeler wat eers in 1970s hulle eerste deurbraak maak met liekies soos Do, what, diddy, diddy, Pretty Flamingo en Mighty Quinn. Hulle was die eerste Britse groep wat deerdring tot die nummer 1 posiesie op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Gedeerde hulle roemperiode maak hulle gebruik van die twee sangers, namelijk Paul Jones en Mike de Abu. Net Manfred Mann en hulle dromspeler Huggs bly deurgaans die kern van die groep wat uh, van tyd tot tyd verander. Vandaag sang hulle vir ons Dankie Susanne van, uh, wat het ek gesê, Amersfoort. Ek dink is door Ivers en Gauteng, nabij Stannerton en Ermelo. Manfred Mann, who, what did he do? There she was, just a walking down the street singing Do good. She looked fine. She looked good. She looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Holding my hand just as natural as can be singing. We walked on, to my door. We walked on to my door only kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every I'm hers. She's mine. She's mine. I'm hers. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I've been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. that's how we're gonna stay singing. Do I mean it. Well, I'm hers. I'm hers. She's mine. She's mine. I'm hers. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Oh Oh, oh, oh, oh yeah. Do what did it. Senegalers, daar van Paul Erasmus Hoorschool van 1970, dis jylle program vandag, en uh, ek glo jylle hou by, maar die ding is jylle kleinkinders. Uh, sê jylle moet gaan sit as jylle moeg raak, uh, gaan jylle maar aan. <laughs> nou hierdie volgende ene is vooral vir die Senegalers, uh, is ek weet hy is dier 2 of 3 van jylle aangevra, die, uh, die shuffles, die shuffles, en uh, ja, hy gee mens so shuffle passie terwijl jy dans, dit was een groot ene by ons, ek wil nie sê ons het sokkies gehad nie, ons het nie sokkies gehad nie, ons het parties gehad, <laughs> skierparties, ja, uh, The Shuffles, een groep uit Nederland, sy roem strek oor een dekade, tussen 1963 en 1973, dis vooral in die laaste paar jaar, wat hulle so uh, enige noembare sukses behal het met uh, solos soos byvoorbeeld in 1969 Shalala, I Need You 1970 Believe Now in Tomorrow 1970 Bitter Tears 1970 Teardrop on Teardrop nog 1970 The Way the Music Goes nog 1970 uh, eh, sê Without You 1971 Glory Glory 1971 I give my I give you my love nou ons luister na die ene wat uh, groot uh, romanse tot gevolg gehad het as jy eers met een meisje op hierdie liekie gedaans het en na, na die liekie dan gaan jylle uit en ons luister na Shalala I need you van die shuffles Looked at you one day, couldn't turn away. Since you're on my mind. ek moet so bykie daar van sy einde, eh, sy sterkie kort knip, want ek praat te veel vandag, uh, so met die gevolg is ook, dat ek tenminste drie van ons speellys moet laat oorstaan vir volgende week, die een is uh, Carrie Ann van die Hollies, uh, dan Midnight Special, sorry vir die wat het aangevraad, ek sal nie by hulle kan uitkom nie, en, en laatstens ook uh, The Beatles met Hey Jude, sorry, ek sal dit oorskuif na volgende week toe, want ek gaan nou gauw gauw gau, gaan ek vir Ebba indruk met The Way Old Friends Do, net omdat hy so paslik is in hierdie uh, situasie, en dan sal ek afsluit met die tweene rij. Oké, okay ons gaan uh, wat sê ons hier so eh, waar sê ja, selfs eh, ja, credence moet ons ook kort knip, ons sal nie kan nie Die Sweedse groep Ebba het geen bekendstelling nodig nie. Die eerste letter van elke groep sy naam is die akroniem wat die naam Ebba vorm. En uh, is in volgorde Agnita uh, Fitzkroch, Bjorn Alvius, uh, Benny Anderson en Annefred Lingstad. Dit is een besonder, dit is een besonder tussen 1974 en 82 dat die kruim van Roem met wereldwee verkope tot 500 miljoen plate vir hierdie groep daar was. Daar was op die, selfs op een stadium nie net bespiegel nie, maar aangekondig dat ABBA uh, eh, sy grootste uitvoer, die grootste uitvoer, uitvoerproduct van Swede was. Die twee mans en twee dames is later getrouwd, Bjorn met Agnita en Benny met Anifred. Vandaar af het hulle begin een skeefloop. Uh, kenners sê dat die voor die trouwe muziek en na trouwe muziek beslis is afname en enthousiasme en kwaliteit getoon het. Die groep Ebbe ontbind in december 19, uh, eh, of, uh, ja, 1982 hulle sing vandag vir ons, en ek, as ek sê ons, dan praat ek vir die hele uh, eh, 1970 matrieklas The Way Old Friends Do, soos dit dan ook is, ne? MUZIEK daar sê, ek sê baie dankie vir julle vriendskap van al die jare en dankie vir die dagelikse saamgesels, ons geniet julle en ek hoop julle die program ook geniet. Dit is tyd vir my om af te sluit met die twee in een rij, ek bedank julle hartlik vir die gereelde inskakeling, ek vertrouw amal het lekker saam geluister en dat al die nieuwe luisteraars, ek hoop nie, dis jylle laaste inskakeling nie. Voor ons dan die laaste twee luister, eerste paars aankondigings, ons hosting op internet uitsendings word gedoen dier USL's hosting services. Uh, Google bykie Universal Solution Lab en lees daar hoeveel sydig en bevoegd hierdie groep mense is. Dankie aan Wolfie en jou span.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 En dit geld ook natuurlijk uh, indien jylle bekendstelling dier die onderhoud op die my program wil bespreek, of as jylle weet van so kunstenaar, stuur my besonderhede dier aan hulle en hulle sal op my vrijdag program op die horizon om drie namerig verskyn. Ek los jylle dan met die twee in een rij en vandag sal het eers wees Opus, wat sê Live is Life, Nou, jy weet, daar is altyd een eh, strijder daar. Ek sien partijplekke wees om as life is life, en ander sê life is life. Nou, ek weet nie wat er een om te gebruik nie, maar dit is van opus. En dan die heel laaste uh, word aangevraag dier Helga, Helga uh, de Pree, of uh, wat is jou van deze dag? Uh, sy het gevraag vir die strijds, the walk of life, Dit was my voorig om die muziek met julle te deel, lekker week verder, lekker naweek, en tot volgende woensdag om vier namerig is het ek, Ludwig Venter, wat sê, wees soet, loop mooi, was julle handen, en bye for now. Opus.